50 languages. 49 u n c h a s กีฬา ख े l คุณออกกำลังกายไหม क्या तुम कोई खेल खेलते हो ค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย हाँ मेरे लिए हरकत करना जरूरी है ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ मैं स्पोर्ट क्लब में जाता ह ूเราเล่นฟุตบอล हम फुटबॉल खेलते हैं บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ कभी कभार हम तैरते हैं หรือเราขี่จักรยาน या फिर साइकिल चलाते हैं มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา हमारे शहर में एक फुटबॉल स्टेडियम है แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย एक स्विमिंग पूल और सावना भी है และมีสนามกอล์ฟ और एक गोल्फ कोर्स भी है ทีวีมีอะไรดู ทีวีปะคียชัล่ะฮะเฮกำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้อับีเอกฟุตบอลแมชชัล่ะฮะเฮทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่เยอรมันทีมอังกฤษนั่นเขียนเลยี่นใครกำลังนำคนจีเตกา ดิฉันไม่ทราบค่ะ मुझे कोई अंदाजा नहीं है ตอนนี้เสมอกันอยู่ अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม रेफरी बेल्जियम का रहने वाला है ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ अब 11 मीटर का शॉट है ข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์โกลเอ็กเคมุกับเลมิซิฟาร์